Tri príchody. Budeme hovoriť o troch príchodoch. Ten jeden príchod bol príchod Ježiša Krista na túto zem a príchod, aby ľudstvo bol byť zachránené od väčšného zatratenia. Boh dal šancu pre všetkých. Ten druhý príchod je príchod Ježiša Krista do tvojho srdca. Príchod, aby ty si osobne zažil záchranu od riechu. A tretí príchod je opätovný príchod Ježiša Krista, kedy si zoberie církev, pretože on je ženík a zoberie si církev k sebe a církev bude na veky s Ježišom Kristom. Takže budeme hovoriť o troch, o troch príchodoch. Halleluja. Sláva Bohu. Pán Ježiš prišiel pred 2000 rokmi na túto zem. Keď Boh stvoril Adama a Evu, a tak ich dal do záhrady Eden. A Boh im povedal, aby sa starali o túto záhradu. Oni mali pomenovať zvieratá, mali sa starať, mali robiť všetky tie veci, ktoré Boh povedal. Ale Boh im prikázal, že zo všetkých stromov záhrady môžu jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmú. Lebo v deň, kedy ho budú jesť, tak istotne zomrú. Život vo viere a poslušnosti predstavoval hlavný princíp Adamovho a Evinho vzťahu k Bohu v záhrade e- Eden. Život vo viere a poslušnosti. A Boh ho varoval, že, alebo Boh ich varoval, že zomrú, keď budú jesť zakázané ovocie. A Boh prikázal, Boh dal príkaz. A, a tento príkaz bol morálnou skúškou. Adam z Evo boli vystavení vedomej a zámernej voľbe, či budú veriť a poslúchať, alebo nie. A pokiaľ by poslúchali a verili v Božie príkazy, tak by mali väčší život a Boh by ich požehnal. Ale my vieme, že tento príbeh takto neskončil. Ale že diabol, ktorý si použil hada, navedol Evu a Adama k tomu, aby si zobrali zo zakázaného ovocia. A to znamená, že porušili Boží príkaz. Viete, že diabol si môže použiť aj zvieratá? Diabol si môže použiť aj ľudí? Viete? Diabol si dokonca môže použiť kresťanov. Tí, ktorí žijú v rieku. Diabol si môže použiť okolnosti. Diabol si môže použiť čokoľvek, aby zviedol človeka aby postavil človeka proti Bohu. Tak, že, ho, tak, že Boha nepotrebuje. Diabol bude robiť čokoľvek preto, aby povedal človeku, ty nepotrebuješ Boha, ty vieš sám, čo je dobre a čo je zlé. Ty máš dostatok morálky, ty máš dostatok múdrosti. Ty nepotrebuješ Boha, ty sa nepotrebuješ radiť. Ty vieš, čo je dobre a čo je zlé. Žij si tak, ako ty chceš a rob to, čo sa páči a je príjemné tvojmu telu. Buď nezávislý. A žijeme v dobe, žijeme v dobe, počúvajte dobre, kedy diabol hovorí ľuďom, rob, čo ty uznáš za hodné. Veď ty si pánom svojho života, ty vieš, čo je dobré a čo je zlé. A tým, že človek zrešil, prišiel aj trest. A jeden z trestov bol aj ten, že prišla do života kresťana, alebo do života, pardon, do života človeka smrť. A to dvojaká smrť. Prišla duchovná smrť keď Pán Boh hovoril Adamovi Eve, že keď zoberú z tohto ovoci a budú jesť, tak zomru. Istotne zomru. Viete, čo sa stalo, keď zjedli to ovoci? Oni nezomreli hneď fyzicky. Ale to, čo sa stalo v tom momente, je, že oni zomreli duchovne. Zomreli duchovne. To znamená, že strátili vzťah s Bohom. A tento vzťah bol prerušený skrze hriech. Hriech je to, keď porušíme Boží príkaz alebo zákaz. A oni to spravili. Oni fyzicky žili ešte, ešte stovky rokov, ale duchovne zomreli. Prišla duchovná smrť. A po druhé, čo sa stalo tým, že porušili Boží príkaz? Prišla aj fyzická smrť. Ak by Adam s Evou nezrešili, tak by žili väčšie, To znamená, že nikdy by nezažili fyzickú smrť. Nikdy. Ale skrze hriech prišla aj fyzická smrť. To znamená oddelenie ducha od tela, čo má za následok rozpadnutie sa tela. Biblia hovorí, že Boh vložil väčšnosť, náš duch je väčší. A aj neveriaci človek, ktorý zomrie, on vstane. On bude mať nové telo, ako ty a ja. Ale rozdiel je, kde bude tráviť väčšnosť. Bude tráviť väčšnosť na mieste oddelené od Boha, s démonmi, s diablom a so všetkými neveriacimi ľuďmi. Ale keďže Boh vedel, že sa toto stane, tak pripravil plán záchrany pre človeka. A už v prvej knihe Mojžišovej 3.15 pán Boh povedal, je to prvo evanelium, je to prvé prorocké e, význanie toho, že príde Pán Ježiš Kristus. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Ono ti rozumia vždy hlavu a ty mu zraníš petu. Prvá Možišova 3.15. Tento verš obsahuje otvorené zaslúbenie Božieho plánu na vykúpenie sveta. Predvída konečné víťazstvo Boha nad Satanom. A prorokuje duchovný stred medzi semenom ženy, to znamená medzi pánom Ježišom, pretože on bol počatý síce z Ducha Svetého, ale narodil sa z Márie Pány. Čiže stred medzi semenom ženy, to znamená pánom Ježišom, a medzi semenom hada, to znamená diablom. A okolo 4000 rokov neskôr sa toto slovo naplnilo. A Maria Pána počala z Ducha Svetého a porodila syna a dala mu meno Ježiš. Ježiš bol, je a bude. Pretože je Boh. Ježiš sa nenarodil. To, čo sa stalo uh, uh, pred 2000 rokmi, bolo to, že Boh zobral fyzické telo na seba. Všimnite si, a Mária nepočula normálny spôsob, ako sa povedia deti, ale z Ducha Sveta. Viete prečo? Viete prečo? Pretože ak by sa toto nestalo, tak by mal Ježiš dedičný hriech. Každý človek, ktorý sa narodí normálnym spôsobom, muža a žena. Nech sa to sa narodí s dedičným hriechom. Narodí sa s dedičným hriechom. Má dedičný hriech. Ježiš sa narodil z Ducha Svetého. Bol počatý z Ducha Svetov a preto nemá dedičný hriech. Jeho krv nie je ako my, keď sme boli počatí. Jeho krv je čistá, svetá, je mocná. Je čistá, bez riechu. Ježiš bol, je a bude. Je od vekov až na veky. Je väčší. Ale to, čo sa stalo zhruba pred 2000 rokmi, bolo to, že Boh zobral ľudské telo na seba a prišiel medzi nás. Žil tu na zemi asi 33 rokov. Možno niekto by povedal, úžasné by bolo, keby som sa stretol s Ježišom Kristom. Viete, tisícky, desať tisíce ľudí mali tú možnosť. Mali možnosť ho vidieť, mali možnosť ho počuť, mali možnosť sa ho dotknúť, mali možnosť byť s ním, jesť s ním, rozprávať sa s ním. Tisíce a desať tisíce ľudí to videli. A my vieme, že tisíce uverili a tisíce aj odmietli. Boh zobral na seba ľudské telo. Bol ako my, ale bez riechu. Bol počatý z Ducha Svetého. Biblia hovorí Židom 4.15. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale máme veľkňaza podobne pokúšaného vo všetkom, ale bez riechu. To znamená čo? Že Pán Ježiš sa nielenže narodil bez dedičného riechu, ale on ani za dĺžku svojho života, pokiaľ bol na tejto zemi, neurobil ani žiadne riechu. Ani jeden, ani jeden. Bol poslušný rodičom, bol absolútne. Absolútne. Rešpektoval tých absolútne. Správal sa úctivo ľuďom, absolútne. Mal čisté myšlienky, absolútne. Ani jeden hriech nespravil. Biblia hovorí, ani jeden hriech. Ani jeden hriech. A preto má právo a moc nás vykúpiť z hriechu, lebo neurvať hriech. Keď Ježiš prišiel na svet, tak celé peklo, Všetci démoni zrazu spozorovali, že niečo tu je. Je tu, je tu niekto, kto neurobil žiaden hriech. A teraz si zoberte, keď bol pokúšaný na púšti, tak celé peklo, všetci démoni sa naraz opreli do Ježiša, aby ho zviedol diabol. A tak mu ponúkal v, tých, v tom krátkom pokušení, ktoré mal Ježiš, mu ponúkal všetky, všetky možnosti, kedy my sme pokúšaní. Ale viete, v čom je rozdiel? My nie sme pokúšaní naraz. V jednom momente, Ježiš bol v jednom momente pokúšaní skrze množstvo pokúšení od moci, vlády, peňazí, slávy, všetko, všetko naraz. Ale Ježiš obstal. A vďaka Bohu. Prišiel na túto zem, Biblia hovorí dobrovoľne. Vzdal sa svojej slávy v nebi a rozhodol sa poslúchať svojho otca a naplniť jeho spasovostný plán. Vedel Ježiš, že čo ho to bude stáť a predsa prišiel kvôli človeku. On vedel, on vedel, že zomrie. On vedel, že že bude odmietnutý a že bude zavrnutý. On vedel aj to, že toto je jediná možnosť, ako priniesť spasenie a zachrániť ľudstvo. Žil, zomrel a otec ho skriesil z mŕtvych a po 40 dňoch zjavovania sa učeníkom odišiel k svojmu otcovi do neba a teraz sedí po pravici svojho otca. Takže, bratia, sestry, Boh stále hľadá cestu, ako pomôcť človeku. Boh si nepovedal, stvoril som ťa, dal som ti možnosť, zlyhal si, je to tvoja zodpovednosť. Rob si, čo chceš, nedaj pokoj. Boh vedel, že človek zlyhá. Napriek tomu urobil ďalšiu vec. Povedal, dobre, zlyhal si. Neobstal si tejto skúške, ja urobím ďalšiu vec, aby som ťa mohol zachrániť. A to tak, že pošlem svojho syna. Ježiš urobil všetko preto, aby my sme mohli prijať túto pomoc. Po druhé, príchod Ježiša Krista do tvojho srdca. Do doby príchodu Ježiša Krista bol daný zákon. Keď si čítate 5 Mojžišových kníh, ja verím, že ich nepreskakujete. Ani tú tretiu Mojžišovú knihu. Tam je strašne veľa zákonov a predpisov. Ale viete prečo? Viete, ako žil izraelský národ? Do doby, pokiaľ neprišiel Pán Ježiš Kristus, tak a, ľudia boli zachránení skrze to, že dodržiavali zákon. To znamená, že za každý hriech boli predpísané určité obete, ktoré musel človek priniesť, aby mu bolo odpustené. Urobil si, neposlúchal si rodičov, potreboval si urobiť to, urobil si, to si zdel, urobil to. Za niektoré bola smrť, ukameňovaný. Čiže človek bol zachránený len skrze svoju poslušnosť voči týmto zákonom a predpisom, ktoré dal Boh. Skrze vieru a poslušnosť voči týmto zákonom. To bolo v starom zákone. Ale príchodom Ježíša Krista prišla milosť a tak skrze jeho obed na kríži každý, kto v neho uverí, bude zachránený. Viac už nie je potrebné prinášať obete za naše hriechy. Bolo to veľmi zaujímavé, eh, myslím si, že je veľmi náročné, keď v starom zákone ľudia zrešili, museli prinášať rôzne obete, pretože za hriech bol musela byť preliata krv. Adam s Evou, keď zrešili, tak Biblia hovorí, že Boh musel zabiť zviera aby bola preliata krv. Ale príchodom Ježiša, Židom je napísané, že on raz a navždy zomrel a raz a navždy položil obeď a už viac nie je potrebné prinášať obeď. Aleluja. Tak počúvate dobre. Ty ani ja už nemusíme žiadne obete prinášať. Ty a ja nemusíme nič robiť, aby sme si zaslúžili spasenie. My si ho nezaslúžime. Tá, tá, to telo hovorí to, že ja môžem niečo dať za to, že som spasený. To je tak jednoduché. Ja tak, je to tak jednoduché, že ja uverím v zväz Pána Ježiša Krista, on mi vyznal svoje hriechy, mi odpustí. Áno, Biblia hovorí, že keď uveríš Pána Ježiša Krista a budeš vzývať Jeho meno, vyznáš svoje hriechy, Boh ti ju odpustí. Ty nemusíš nič robiť. Pán Ježiš urobil všetko pre teba. Ty nemusíš dokonca nič robiť vtedy, keď zhrešíš. Nemusíš žiadnu obeď donášať, ale to, čo potrebuješ robiť, je vyznať Bohu hriech Život na tejto zemi je časom na osobné sa stretnutie s Bohom a žitie jeho vôle. Biblia hovorí, že človek musí raz zomrieť a potom príde súd. To znamená, že po smrti človeka už nie je možné sa rozhodnúť, a kde človek bude tráviť väčšnosť. A diabol to dobre vie, že keď človek fyzicky zomrie, bez rozhodnutia sa pre život s Bohom na tejto zemi skončí v pekle. A peklo je vedomý stav alebo miesto zatratenia, absencie Božej prítomnosti, väčšie odlúčenie od Boha na celé veky, milióny, miliardy rokov, na celé veky. Človek, ktorý bude vzkriesený a bude žiť s Bohom a bude mať telo, ako mal Pán Ježiš, bude mať podobné telo. Budeme cítiť, budeme vnímať, Pán Ježiš jedol, ale títo ľudia si predstavte, ľudia, ktorí neuveria Pán Ježiša, budú v takomto stave a budú veky zatratení. Budú na mieste, kde je hrie, kde je diavol, kde sú demoni, na mieste, kde je zúfalstvo, na mieste, kde je beznádej, na mieste, kde je absolútne všade hrie, a na mieste, kde, si, kde už nemôžeš urobiť žiadne rozhodnutie, pretože už je koniec. Už je koniec. Na tom mieste si uvedomíš, že už je koniec. Už je koniec, už viac nemôže nič, aj keby som chcel. A takto budem na veky. Ale na druhej strane sú ľudia, ktorí uverili v Ježiša Krista a budú veky s Bohom. V prítomnosti, kde nie je hriech, kde nie je choroba, kde nie je plač, kde nie je žiadna ťažkosť, kde nie je žiadne pokušenie, žiadna skúška, nič, žiadna práca, len uctievanie Boha. Tam to je pre tých najduchovnejších. Budeme Boha chváliť, si budeme s tým. Biblia hovorí 2. Korintianom 4.3.4. Ak je aj zakryté evanelium, zakryté je tým, čo hynú, v nich zatemnil Boh tohto sveta mysel neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo Evanília o sláve Krista, ktorý je obrazom Boží. Viete, čo robí diabol? Keď kážete niekomu Evaníliu a vy mu poviete svoje svedectvo a chcete sa ho spýtať, že či si nechcel prijať Pána Ježiša, on sa vás spýta, ako bolo na dovolenke v lete. Viete, čo to znamená? Že diabol vniesol do jeho mysle, do jeho srdca. Niečo úplne iné. Aby nepočul Evangelium, aby nerozumel Evangelium. Aby nepochopil a neuveril Evangeliu Ježiša Krista. Biblia hovorí, Boh tohto sveta, ja ho zatemnil im mysel. A počúvate dobre, stojíme v duchovnom boji. To, toto, že niekto uverí v pane Ježiša, toto je duchovný boj. Pretože diabol drží ľudí v a nechce ich pustiť. Majú mysle zatemnené nevedia, nerozumejú. Stretli ste sa s ľuďmi, keď ste rozprávali Evangelium a absolútne nerozumeli ničom? A stretli ste sa v živote s ľuďmi, ako sami sebe vieme, že keď sme uverili v Pane Ježiša, že sa mi otvorili oči zrazu, keď som zobral Bibliu, tak som začal rozumieť tým veciam. Poznáte to? Dovtedy to bolo niečo také, čo len ťažké, náročné. Ako náhle som uveril, Duch Svetý vstúpil do môjho vnútra. A zrazu sa mi otvorili oči a spolo, wow, potrebujem vodný krst a hneď ju nehovoril. Ja potrebujem krst Duchom Svetým, tak som sa modlil, som bol naplnený Svetým Duchom. A pri mne nikto mi to nerozprával. Ja potrebujem, byť, ja potrebujem chodiť spolu, ja sa budem modliť, potrebujem kresťan, tak som začal hľadať kresťan. Zrazu sa mi otvorili oči, ja som zrazu začal rozumieť Božiemu slovu. Toto je Svetý Duch. Toto je Svetý Duch. Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v jeho múdrosti, zarobilo sa mu spasiť veriaci vlastnostom kázania o Kristovi. 1. Korintianov 1.21. Pavol hovorí, že Boh sa rozhodol zachrániť ľudí skrze bláznostvo, kázania Evangelia. A viete, koľko ľudia povedia, no to, to nie je to ty, ty tu kážeš, ty teraz hovoríš, že ten, kto uverí Pána Ježiša Krista, že bude mať väčší život. Nie je to bláznostvo pre tento svet. Nie je to bláznostvo pre ľudí, veď čo tu nám rozprávaš takéto veci? A až keď už tak, je to tak jednoduché. Múdrosť sveta je múdrosťou, ktorá vylúčuje Boha a zdôrazňuje ľudskú sebestačnosť. Najvyššiu autoritou činí človeka a odmieta uznať Božie zjavenie v Kristovi Ježišovi. Ale čo hovorí Evangelium? Evangelium hovorí, poprvé, Boh ťa miluje a stvoril ťa, aby si ho osobne poznal. A to je väčší život, aby poznali to teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal Ježiša Krista. Po druhé, čo je evangelium. Evangelium hovorí, že človek je hriešný a oddelený od Boha. Preto nemôže spoznať Boha osobne a prežívať Jeho lásku. Biblia hovorí, všetci totiž zrešili a nemajú slávy Božie. Rímanom 3.23, všetci, každý jeden človek. Rímanom 6.23 je napísané, odmena za hriek je smrť. To znamená duchovná smrť, väčšie zavrnutie a oddelenie od Boha. Čo hovorí Evangelium plné? Hovorí tretiu vec. Ježiš Kristus je jediným, Božím riešením problémov ľudského riechu. Jeho prostredníctvom môžeme spoznať Boha osobne a prežívať Božú lásku. Zdôraznil som jediný. Pán Ježiš hovorí, nie je iná cesta k Bohu, len skrze mňa. Pán Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda i život. A podhovorí, keby hľadal niekto inú cestu, alebo iné dvere, tak je zlodej a klamár a podvodník. A my vieme, že je veľa iných ciest ktoré hlásajú rôzne náboženstva. Je veľa iných a, nepravdivých lží, ktoré diabol vypustil do tohto sveta, aby zviedol ľudí. Ale Ježiš hovorí, ja som jediná cesta, pravda, život. A tu je problém. Tu máte problém. Lebo keď poviete, že to je jediná cesta, pravda, život, jediná cesta k Bohu, tak je problém, pretože nie ste demokratickí. Nemáte lásku k Nie ste citliví k Boh tak dokazoval svoju lásku k nám, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni. Ježiš mu riekol, ja som cesta, pravda, život. Nik neprichádza k Otcovi, ale nie skrze mňa. Ja 14.6. Štvrtá, záverečná časť Evangelia je o tom, že ako prijať Ježiša Krista, je Ježiš Kristus. Ježiša Krista musíme osobne prijať ako spasiteľa pána. Potom môžeme spoznať Boha osobne a prežívať Božú lásku. Biblia hovorí, prvá, uh, Biblia hovorí v Janovom 1.12, ale tým, čo prijali, dal moc sa stať deťmi Božími. Nie sú všetci ľudia deti Boží. Nie sú všetci ľudia. To je, to je zlé učenie, ktoré sa myslí. Biblia hovorí, že tí, ktorí ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími. Takže ako ja môžem prijať Ježiša Krista? ho, môžem ho prijať v jednoduché osobnej modlitbe. Takže verím tomu, čo, verím tomu, čo hovorí Božie slovo, verím tomu, čo hovorí, čo hovorí Evangelium. A ja poviem, pani, ja si uvedomujem, že som hriešný človek. Ja uvedomujem, že sám sebe hriechy odpustiť nemôžem, potrebujem záchranu. A ja potrebujem Teba. A tak Biblia hovorí, že srdcom veríme a ústami vyznávame. Bože, dieťaťom sa staneš tak, že príjmeš väčší život tak, že poprosíš Boha v jednoduchej modlitbe, aby vstúpil do tvojho srdca, odpustil ti tvoje hriechy, aby ti daroval väčší život. A je to tak jednoduché, ale tak ťažké pre mnohých ľudí. Nemusíš nič robiť. Pane Ježiš urobil všetko. Potrebuješ len uveriť tejto zvesi. A na druhej strane, o tento život, nový život sa musíš starať a musíš ochrániť. Keď sa staráš viac o telo ako o ducha, telo ubije ducha a zastaví duchovný rast. Takže čo má robiť človek, ktorý uverí v Ježiša Krista a je záchranený? Tri, ja som dal tri veci. Božou, Božou, Božou túžbou je, aby, a Božím cieľom, Božou víziou pre teba je, keď si prijal Ježiša Krista ako spasiteľa, aby počas tvojho života na tejto zemi sa tvoj život premenil viac a viac na Kristov obraz. To je prvá vec, ktorú teba a mňa Boh volá. Viete, že budeme zodpovední za to, čo počúvame. My všetci budeme zodpovední za nedelné kázne. Ja za to, čo kážem, a my všetci za to, ako reagujeme na Božie slovo. To je fakt. Lebo raz Boh povie, 35 krát to bolo kázané za tvoj život. A čo si s tým spravil? Dobre, no, ja som, vieš, Pane Ježišu, ja som rozmýšľal na niečím iným. 35 krát som ti to poslal cez ľudí, aby si počul, čo si s tým spravil. Vy, ktorí kážete, ktorí učíte, písmo hovorí, že nebudete všetci učiteľmi, pretože váš súd bude ťažší na vám. Prečo? pretože aj viesť je oveľa náročnejšie, zodpovednejšie. Je to? tak? Ťažšie viesť, pretože nemám zodpovednosť len za seba, ale aj za vás. Pavel hovorí Timotej, Timotej, žij, tak napred, aby ty si sa zachránil aj tí, ktorí vedieš, boli zachránení. A preto kázať a vyučovať nie je, je to duchá vec. A nie je len to tak, že si budeme rozprávať a, a kázať, čo chceme. Pretože za všetko budeme zodpovedať pred Bohom. Aj tí, ktorí falošne kážu, budú brať počet od Boha. Aj tí, ktorí zviedli druhých. Viete, čo Biblia hovorí, že keby zviedol niekto jedného maličkého zvoru. Pane Žele, nech si zoberie a kamen dá, nech skočí vody. Je tak vážna vec. Vážna vec, aby sme stali čistí. Druhá vec je, aby si bol nástrojom v Božích rukách. Boh ťa obdaril a Boh chce, aby si bol, aby si bol požehnaný pre druhých. A tretia vec je, aby si v tom, čo si dostal, bol verný. Aby si bol verný v tom. Pavol, keď píše Korintianom, tak hovorí, že viete, čo sa žiada od správcov? Boh ti dal nejaký správcovstvo. Čo sa žiada v prvom rade od správcov? Vernosť. Počúvate dobre, vernosť. Bohu. Vernosť. Ja vám poviem úplne vernosť. To je tak duchovná vec. Veľmi duchovná vec. Pán Ježiš hovorí, že od, od tých, ktorých som dal, sa žiada vernosť. Keď dal hrivny a prišiel a, a dal jednému 10, jednému 5, minút, dal 5. Od toho, čo mal 50, nežiadal 10 naspäť. Dal mu chváli, dal mu modlitby, tomu dal kázanie, vyučovanie tomu a ďalšie a žiadal to isté, čo si s tým robil. Ja od teba nežiadam, aby si ti kázal. Ja od teba žiadam to, čo som ti dal. Vrát späť, ukáž, čo si spravil. Ja od teba nežiadam 10 hrivien, tie dve, čo som ti dal, čo si s nimi robil. A viete, čo spravil ten posledný? Vyšiel a zakúpal. On mal hrivien, ale s tým nič nerobil, to zakúpal. A čo mu povedal pán Ježiš? Čo povedal ten pán? Zlý a nehodný slovo, choď Čiže verný v tom, čo máme od Boha. Pavol hovorí, dobrý boj som bojoval, vek dokonal a vieru zachoval. O aký boj sa tu jedná? O aký boj? Mal zbraň? Mal Pavol zbraň? Čo? <laughs> Jedná sa tu aký boj? O duchovný boj. Boj proti diablovi, boj proti démonom ktorí stoja za, a boj proti démonom, ktorí stoja za hriekom. Boj proti démonom, ktorí stoja za falošným učením. A, a boj za, za tými ľuďmi, za ktorých stoja démoni, ktorí bránia Božiemu slovu, sa kázalo. Viete, čo sa stalo, e, keď, keď Pavel prišiel na Kretu? A prišiel a, a, a ten predstavený kreti ho zavolal vláda, aby mu kázal Evangelium. A Biblia hovorí, že tam bol jeden čarodejník. A čo robil ten čarovník? Viete, čo robil? Protivil sa tomu, čo Pavol kázal. A tak Pavol kázal Evangelium, boli zhromažení ľudia možno ako tu, kázal Evangelium a tam bol ten čarovník a začal vyskakovať, začal sa protiviť tomu, čo Pavol káže. A čo hovorí ľudia? Čo spravil Pavol pod vedením Svetého Ducha? Viete, čo spravil? Otočil sa k tomu človeku ale chcem podotknúť zase bol pod vedením Svetého Ducha. Otočil sa k tomu človeku a on povedal, ty jeden prevrátený, zlý a skazený človek, ty si diabol, dokedy ty budeš prekrúcať Bože cesty? Už aj Boží trest príde na teba, osvetneš. Pavol sa nestal proti človeku, Pavol sa stal proti duchu. Duchu, ktorý tam bol, ktorý sa protivil Evangeliu. démon, ktorý tam bol, aby, aby zabranil tomu, aby ľudia nepočuli evanelium, nerozumeli A ten oslep, a potom sa ten vláda uverila, vláda sa divil, že čo to je za učenie. Čiže boj bol aký? Duchovný boj. To, to, to, boli, to, to sú duchové, to sú démoni. A proti démonu, ktorí bránili tomu, aby sa budovali nové zbory. A, a v konečnom to bol duchovný boj v jeho živote ja mám veľmi rád listy. Mám veľmi rád. Ja nie som ja mám veľmi rád listy a skutky som teraz dočítal celé. A, a opäť som rozmýšľal nad tým, mu všetkému Pavol čelil. A mnohí ľudia povedia, že chceme prebudenie, modlíme sa, chceme prebudenie, chceme žiť. Chceme vidieť ľudí spasení, chceme ľudí vidieť uzdravení. A toto je Bože srdce. Ale na druhej strane je to aj, aj obeď. A asi jedno z najväčších prebudení, ktoré môžeme vidieť v Biblii, v Novom zákone, ktoré ja tak vnímam, je v Efeze, ktoré bol. Pavel prišiel do Efezu. A tam uvedol strašne tisíce, desať tisíce. História hovorí, že to boli desať tisíce zbory, strašne veľké. A v Efeze bola taká situácia, že Biblia hovorí, že všetci v tej Ázii počuli Bože slovo. Pán, pán, pán mu dal neuveriteľnú milosť, konal veľké veci. Ľudia uverili, si pálili knihy, prichádzali, hádzali to, pálili to a, a tak ďalej. A, veľa, a, veľa ľudí sa obrátilo a, a malo to vplyv na mesto, ale malo to vplyv aj v tej druhej stránke, že ľudia a tak to, to mesto Efes bolo veľmi okultné. A oni uctievali tú jednu kráľovú, že? A viete, čo sa stalo? Prišiel jeden, ktorý strátil biznis. zrazu sa začali otvárať obchody, ľudia začali eh, sa obracať k Bohu a začali si kupovať tieto sošky, aby uctievali Artemisa, aby uctievali Bohinu a Efeze a, a prestali sa k nej modliť. A zrazu tí podnikatelia strátili biznis. A teraz si povedali, tak toto nie je možné, toto nemôžeme tak nechať. To, to, kto je tento Pavol, aby nám toto spravil v celom Efeze? A tak podnetili vzbúru. A chceli Pavla zabiť. Pavol musel ísť preč potom. A nielen jedno, čiže jednalo sa mu život. A kto bol za tým? bol, a démoni. A prišiel, prišiel na Maltu Lot stroskotal, pozbudzoval ľudí, modlil sa, pozbudzoval ľudí. Prišli na Maltu, zachránili sa. Lot sa síce rozbila ale vyvedeli, že všetci boli zachránení. Všetci Boh zachránil všetkých ľudí. A tak urobili si oheň, lebo bola zima. A bral, bola raždie. A zrazu sa mu vretenica za, zahryzla do ruky. A všetci to tam zbadali a povedali jej no koniec. Tak bol z toho kára, pretože určite niečo zlého urobil. A Pavol si striasol tú vretenicu, hodil do mňa. Prečo? Boh mu povedal, budeš kázať v Ríme, budeš stať pred mňa. Aj tam budeš. A toto bol ďalší útok, keď ho diabol chcel zabiť, aby nekázal Evangelium pred Nero. Ale Pavol vedol Bohu a Pán Boh uzdravil. A na ďalšej strane vidíme, že Pavol končí púť tak, že ho stiali. Boh, a, boh robil veľké veci sa jeho veľké veci a obchodu v pokore. A nakoniec tento veľký apoštol vyznáva, beh som ubehol, boj som dobojoval. A tak ho zobrali jednoduchí úzovka ľudia a ho stiahovali. A zomrel za Evangelium ako martyr. Ale on vedel, že urobil to, čo mal spraviť. Hej? Takže bojoval bojil. Hovoril, uh, som dokonal. O aký bech sa tu jedná? Pavol prirovnal život kresťana k eh, celoživotnému behu bežec alebo maratonec beží stále, bez ohľadu na počasie, ak chcem dneska ísť behať. Bez ohľadu na počasie. Bez ohľadu na počasie. Maratónec beží, či je prší, či e, neprší. Keď ste pozerali, keď boli olympijské hry, Maratónec beží. zkrátka beží stále. Takže Pavol hovorí, ja bežím ako maratónec. Bez ohľadu na počasie, bez ohľadu na podmienky. Vidí cieľ a ten cieľ chce dosiahnuť. A on vie, že počas tohto behu prídu skúšky, prídu pokušenia, ale on vidí cieľ. A tým cieľ je dobehnúť beh. A tretiu vec, ktorú hovorí Pavol, je, že som zachoval vieru. V období veľkých skúšok, v období ťažkosti, keď Pavol ostal sám. Veľa som rozmýšľal nad Pavlovým životom teraz. A Pavol hovorí, všetci ma opustili vás prišlo, prišlo prenasledovanie. A to prenasledovanie a, pre, pretavilo ľudí v Jesu. A veľa ľudí odpadlo v viery. Veľa ľudí odpadlo. Pavol dokonca hovorí v Timoteovi, hovorí, že všetci ma opustívali. A keď bol vo väzení, tak hovorí, a nikto tam sa nebol. Ale kto tam bol? Hovorí, pán bol pri mne a ma posilnil, aby som mohol robiť, mám mám veľký apoštol. Tisíce ľudí sa obratili skrze jeho službu. A založil množstvo zborov, obrovských zborov. Hej, a končí, končí sám. Ale nie sám. A hovorí, pán Boh bol so mnou, on ma posil. On, vieru som zachoval. Ja som nezaprel Boha. Ja som neuveril falošným učiteľom. Ja som neurobil kompromisy. Ale ja som chránil Evangelium ako poklad, ktorý mi bol zverený. Takže Boh poslal syna, aby ty si neuveril. A dnes je možnosť, aby si ho mohol prijať. A pre tých, ktorí ho prijali, je tu výzva, aby ten život, ktorý žijeme tu, sme mohli žiť na Kristov obraz, mohli byť nástrojmi v jeho rukách a mohli byť verní v tom, čo nám Boh dal. Po tretie je posledná vec. Druhý príklad Ježiša Krista. Ježiš príde ešte raz toto je dobrá správa. A skutky 1 10, 11 je napísané. A tak ako úprimne hľadali do neba, keď Pán Ježiš odchádzal, hľadali hore do neba, a hľa dvaja mužovia v bielom ruchu postavili sa vedľa nich hovoriac, mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzáty do neba, príde zás, tak, ako ste ho videli, odchádza do neba. Prvá Tesaloničanom 3, 4, 13 hovorí, a pošlo Pavol, keď píše do tohto e, zboru list, tak hovorí o tom, že príde vytrhnutie. A príde čas, kedy si Boh a, e, zoberie svoju církev v sebe. Prvá Tesančan 4, 13, 18. A nechceme, však bratia, aby ste nevedeli zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privede spolu s ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme slovom pánovi. My, ktorí zostaneme nažive až do pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli. Lebo keď zásne povela hlas Archaniela a Božia trúba, sám pán zostupí z neba a najprv stanú tí, čo umreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do, do vzduchu v ústretí pánovi a tak budeme stále s pánom. A tak sa potešujte hospodov týmito slovami. Máme sa potešovať. Oni videli, ako Ježiš odchádza preč. A Ježiš hovorí, že ja prídem za seba. Pavol pozbudzuje církev v Tesaloncikách a historia hovorí, že zhruba do 3. storočia to, bola, to bol veľký téma, kde sa kázal často o druhom príchode. Dokonca Pavol sám dáva možné číslo, hovorí, že keď, keď príde Pán Boh, on, možno, on nevedel sám, že či príde za jeho doby. Ale po 3. storočí to padlo, ako keby to seklo, tá, tá téma troška sa vytratila. Ale je jedno z, z veľkých doktrín a, kresťanstva, druhý príchod Ježíša Krista. Ježíš príde opäť. Ježíš príde opäť. A Pavol tu hovorí, že príde k vytrhnutiu církvy. A to znamená, že príde deň. A Matúš 24, 40, 41 hovorí, že jeden bude na poli, jeden bude vzadný, druhý zostane, jeden v mene, jeden za. To znamená, že to bude normálny deň, normálny pracovný deň. Niektorý. Od pondelka do nedele, niektorý normálny deň. Bude to deň, ktorý nevieme, príde zrazu. Bude to okamih, to znamená, že to bude rýchlo. Že zmiznú kresťania. Zmiznú kresťania. Zrazu Pavol hovorí, že tí, čo sú mŕtvi, tí, čo zomreli vo viere Ježiša Krista, hroby sa otvoria. Keď Pán Ježiš, keď Pán Ježiš stal z mŕtvych, tak sa otvorili hroby v Jeruzaleme. Niektorí svet, Biblia hovorí, niektorí ľudia vstali z mŕtvych vtedy. Čiže my máme záruku, to Ježiš stal z mŕtvych. Ako prvotina, hovorí Pavol. On je zárukou nášho skriesenia. My raz budeme skriesení. Ježiš sa ukázal, vyše 500 sa ukázal svetom, jedol s ním, hovoril s ním. Tomáš ja neverím, neverím, neverím, neverím, pokiaľ ho ne, neuvidím. Tu, keď a tri roky s ním hovoril, pán Ježiš tri roky ho vyučoval, tri roky sedel v zbore a po troch rokoch povie, ja neverím, že on stane z Si to viete predstaviť? Že tri roky ho vyučoval pán, samotný pán Ježiš ho učil. <laughs> Pozbudenie pre mňa. <laughs> pán Ježiš učil, ale neverím tomu. <laughs> Lebo neverím tomu ani až kým ho neuvidím. A ho musel vidieť, ešte sa musel dotknúť. Až tak vedel tomuto. Hej. Pán Ježiš stal. Staneš ty a ja. Mŕtvy stanú. A potom Biblia hovorí, že my, ktorí budeme žiť, možno to budeme my, naše generácie, možno to bude ďalšia, neviem. My budeme zrazu uchvátení, premenení, budeme mať nové telo. 1. Korintianom 15, ak máte čas do si čítať, aké budeme mať telo. Budeme premenení, budeme, budeme anielom podobní, budeme podobní Pánu Ježišovi, budeme, budeme mať nové telo. Aké mňa sa nepýtajte, lebo neviem presne. Ale budeme mať dnu veci. A Biblia hovorí, že a, a, zrazu budeme uchvatení, premenení, naše telo bude premenené nesmrtelné telo téma, budeme zobraní k Bohu hore. A budeme s Bohom na veky. A Biblia hovorí, že tu príde súženie dvakrát, tri a pol roka. A zdržuje vládu Antikrista kto? Svetý Duch a církev. Církev zdržuje. Teraz si zoberte, že církev odtiaľ odíde preč. Čo tu zostane? zostane tu všetko to zlo. Ej, církev je solo, Církev zdržuje. Zdržuje jeho príchod. Církev zmizne. A dvakrát, tri a pol roka, keď si čítali zjavenie, tam príde, príde súženie, veľké súženie, prídu rány na ľudí. Bude môcť človek uveriť, ale za cenu smrti. Čiže ľudia, keď budú chcieť uveriť že zomru, mučenickú smrti. Potom Biblia hovorí, že a, nastane nastane tisícročné kráľovstvo. Ježiš príde na, na zem, zviaže diabla, bude tisícročné kráľovstvo, ukáže všetkým ľuďom, ktorí ostali ešte nažive, ukáže, aká to bude vláda, budú mať opäť ešte sa možnosť rozhodnúť. A potom ďalej zjavenie hovorí, že príde ďalšie vzkriesenie. A potom hovorí ďalej, potom príde, bude, bude ďalšie vzkriesenie a potom príde posledný súd. A nové nebo, nové Jeruzalém a tak ďalej. Ale Ježiš príde. Ježiš príde, bratia sestry, Ježiš príde nádejou pre teba, pre mňa. Po druhé, toto je výzvou k svetosti, k životu vo svetosti. Mne nie je jedno, ako ja budem žiť na tejto zemi, pretože ja chcem ísť hore, ja chcem ísť v A je to pozbudenie pre teba, pre mňa. Ja viem, že v mnohom bojujeme, v mnohom zápasíme. Prechádzame cez choroby, cez ťažkosti, cez problémy, cez trápenia, ale pozbudenie pre teba, pre mňa je jeden deň, ktorá skončí. Jeden deň, ktorá skončí a ty budeš ústretný Ježišovi Kristovi a budeš ho chváliť a budeš veky s Bohom. Budeš veky s Bohom. Tvoja väčšnosť, tvoja budúcnosť je v nebi. A tak Biblia hovorí, potešujte sa týmito slovami. Pán Boh príde. A ja raz budem v nebi. A viete, v nebi Biblia hovorí, že nebude žiadna choroba a všetky, čo máme odlámané ruky, nohy, všetky choroby, čo máme a naše nedostatky na tele, všetko zmizne, budeme mať nové telo. Tí, ktorí sú chromy, ktorí sú bez noh, bez rúk, všetci budeme mať nové tela a budeme náveky s Bohom. Halleluja. Nie sme vďační Bohu za to. Pavol vedel, kde ide. Pavol hovoril, nie žite, židie, si zomriem, hej, zomriem, idem Bohu ohromu. Keď tu zostanem, budem užitočný pre vás. A mne život nestojí za nič, veľmi aby som dobehol veľmi dobojoval alebo ruskú A toto je moja výzva pre nás. Ak si na tomto mieste a nepoznáš Boha, je čas, možnosť poznať Ježiša Krista osobne. Pri jednoduchom modlitbou povedať, Pane, vstup do môjho srdca, odpustí moje hry a zmeň môj život. Ak si kresťanom, výzva pre mňa, pre mňa je, Pane, daj, aby som na tejto zemi žil tak, aby som neustále bol mený na tvoj obraz, aby som neustále bol použiteľný, neustále. Ja obdivujem Pavla, kdekoľvek bol, bol vo vezení, uštipla ho zmia a bol na lodi, ktorá stroskotala, prišiel a mal, hovorím, Pane môj drahý, tento človek stroskotal, všelijaké boje, prišli, zavolali, aby sa mohol zachoriť, mohol sa zachoriť, začal, ja začal Boh uzdravovať tam na Krete. On začal kázať o jeho nezastavený, jeho nezastavený ten rímsky vojak, kde bol pri, prikovaný. Ja sa tak aj zase niekedy, že chudák rímsky vojak musel počúvať evangelie. On sa nezastavil, Paul sa nezastavil. On s tým žil. A tretia vec je, buďme pozbudení, bratia a sestra, ja tu nekončím. Moja moja, moja nádej, moja domovina je hore v nebi. Ja raz, ja raz sa stretnem s Pánom Ježišom. Čokoľvek by sa dialo v mojom živote, a čokoľvek, jeden malý chlapček písal, na záver, písal taký list a hovorí, Brian, hovorí, vieš, má rakovinu a to, že zomne. 10 rokov asi mu hovorí, vieš, dnes mu dám lebo za malú chvíľočku sa stretnem s pánom Ježišom. Ja budem tam, ale aby si vedel, hej, a mu píše a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, ale dnes poďte za mňa, lebo ja viem, že idem Bohu. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že si Boh, ktorý si nielen prišiel pred 2000 rokmi, ale si Boh, ktorý a, a, príde ešte, ešte raz po svoju církev. Drahý Žiže, sa modlím, aby ako Boží ľud, ľud, ktorý ťa ustieva, ľud, ktorý ťa miluje, aby sme mohli dobehnúť tebe cez množstvo skúšok, množstvo prekážok, množstvo zápasov, množstvo bojov, ktorým čelíme, množstvo víziev, pred ktorými stojíme. Páne, aby sme sa nechali odradiť, ale aby sme mali múdrosť z hora. Aby sme mali pomazanie z hora. Aby sme mali silu od Ducha Svetého. Aby sme mali moc od živého Boha. Aby sme obstali v každej skúške. Pane, aby sme nerobili kompromisy, ale aby sme pevne stáli na Božom slove. Pane, ja sa tak modlím za, celý, za svoj život, za celý tento zbor, aby a, v tomto zbore boli ľudia, ktorí dobehnú beh a dobojujú boj, aby sme mohli spolu s Pálom vyznať, že Pane, náš život stál za to na tejto zemi. Náš život bol životom, ktorý, v ktorom sme urobili to, čo sme mali spraviť. A neľutujeme, že sme žili tento život. Drahý Pane Ježišu, ja Ti ďakujem, že nie sme sami v tomto duchovnom boji. Nie sme sami v tomto duchovnom zápase, ale že máme Teba, Svetý Duch. Že nás posilňuje, že nás dvíhaš, že nás uvádzaš do každej pravdy. A drahý Pane, modlím sa, aby sme naozaj sa nechali Tebou používať v každej situácii, aby horel na oheň Svetého Ducha. Pane, modlím sa, aby sme boli plní Tvojho ohňa, plní Svetého Ducha, plní moci Ježiša Krista, aby sme naozaj sa nechali meniť Tebou. Haleluja. Pane, ďakujem Ti, že a, nie sme tu preto len, aby sme sedeli, ale preto, aby sme dovolili Tvoje slovo, aby nás zmenilo. Drahý Ježiš, modlím sa, aby sme naozaj v tomto čase mohli ísť z Teba, mohli reagovať na Tvoje slovo. Pane, pomôž nám. Pomôž nám, Pane Ježišu Kriste, aby sme žili, aby sme napredovali, aby sme naozaj mohli Um, viac a viac byť tebe podobný. Haleluja, ďakujem ti. Ďakujem ti, Ježiš, za budúcnosť. Ďakujem ti, že sa nemusíme báť, nemusíme sa strachovať, že, že smrť, smrťou sa to nekončí, ale ja ti ďakujem, že si nám daroval väčšnosť. A ja ti ďakujem za tie nádherné príbytky, ja ti ďakujem za to, že a, toto je to, čo, prečo žijeme. Haleluja. Pane, ďakujem ti. Ďakujem ti, Svetý Duch. Ďakujem ti. Ďakujem Ti, že nás pozbudzuješ, že nás posiluješ, že nám ukazuješ ten správny smer. Haleluja, prečo sme na tejto zemi? Aby sme boli solou, aby sme boli prínosom, aby sme boli požehnaním, Pane Ježiši Kriste. Haleluja, Pane, modlíš sa tú zbor, aby sme boli väčší, väčší požehnaním, Pane Ježiši, aby sme boli naozaj Božím nástrojom pre mesto, pre ľudí v našom okolí. Sláva ti, Pane, ďakujem ti, Ježiš. Ďakujem ti, Pane, že si priniesol spasenie, že si priniesol víťazstvo. Každý, kto teba verí, Pane, má väčší život. Že v tvojej krvi, Pane Ježiš, je spasenie. Že v tvojej krvi je víťazstvo pre nás. A ja ti ďakujem, Pane Ježišu Kriste, že si nás oslobodil, že si nenechal, Bože, nás tak, ako ľudí, ľudstvo zahynúť, ale že si poslal svojho jediného syna, ktorého si mal, aby on mohol zomrieť za naše hriechy, mohol stať, mohol žiť, aby my sme mohli uveriť a mohli byť zachránení. Haleluja. Pane, ďakujem Ti. Pane, chválim ťa, vzývam ťa, Ježiš. Ďakujem Ti, drahý Ježiš. Ďakujem Ti, Pane Ježiš. Haleluja. Nech je požehnané Tvoje meno, Pane Ježiš. Nech je vzývané Tvoje meno, Pane Ježiš. Nech je vzývané meno Pána Ježiša Krista. Haleluja. Vzývame ťa, Pane, chválime ťa. Ďakujeme Ti, Ježiš. Ďakujeme Ti, Ježiš. Ďakujeme Ti, Ježiš. Haleluja. Haleluja. Pane, Ty si prišiel, aby si priniesol svetlo aby si priniesol nádej. Ja sa tak modlím, Pane Ježišu, za to, aby ľudia v našom okolí, v našom meste, Pane, aby si zobral tú zástevu, ktorú majú zaspetý zrak, aby nevideli, nepočuli Evangelium. Pane, aby mnohí z nich boli byť spasení, aby mnohí z nich boli, boli mať tú zástevu strnutú spred svojho zraka, aby mohli zraku, aby mohli uveriť v Teba, Ježiš. Pane, ja sa tak modlím, aby ešte veľa ľudí bolo vytrhnutých z pekla do Božieho kráľovstva. Ľudí spasených, ľudí, ktorí žijú pre Ježiša. Ľudí, ktorí a, sú zasvetení Ježišovi Kristovi. Halelujá. Pane, ďakujem Ti. Ďakujem Ti za naše mesto. Pane, modlím sa za nás, aby sme obstali v bojoch. Pane, ja sa modlím, aby sme dobehli beh, Pane Ježišu, aby sme sa nechali zlákať v zlú hriechu, Pane Ježišu, ale aby sme, Pane, po celý náš život, Pane, boli verní tomu, čo si nám dal, zveril a aby sme, Pane, dobehli a urobili to, čo máme. Halelujá. Halelujá. Halelujá. Chcem vás pozbudiť, aby sme sa mohli ešte modliť a stráviť taký čas modlitbať za našich priateľov, našich rodinných príslušníkov a všetkých tých, ktorí ešte neurobili rozhodnutie pre Ježiša, pretože žijeme v dobe milosti, ktorá nás skončí. V dobe, kedy a skrátka, keď aj Boh zoberie círke, už bude ťažko uveriť. A keď aj človek uverí, tak za cenu smrť bude veľmi ťažko. A diabol drží ľudí. A je to jeho práca, je to, sú to jeho intrigy, jeho, a, jeho hriech a jeho zle zvádzanie ľudí, aby ľudia nemohli... A na druhej strane tých, ktorí urobia rozhodnutie, aby keď sa jemu nepodarí aby človek už po zábrane robí rozhodnutie, tak mu bude brániť to, aby, aby išiel rovno za Bohom, aby bežal ten maratón. Viete, preto Paolo to priradil k maratónu, pretože to je, to, to je beh na celý život. A na, tom, na ten maratóne nás čakajú rôzne prekážky. A a nemáme vzťah s Bohom, a ja vás chcem pozbudiť, aby sme sa mohli boli za svojich prešutníkov a za nás vzťah s Bohom. Nemáme vzťah s Bohom dobrý, ak dovolíme hriechu, tak na druhej strane to, čo Paul videl, vidíme my, že veľa ľudí odpadne od viery. Veľa, veľa ľudí, keď aj uverilo, urobilo rozhodnutie, ale pretože, pretože nemá vzťah s Bohom, pretože neudržiava ten duchovný život. Odpadne od viery a žije si svoj život. A keď sa diablo nepodarí, aby človeku zabranil uveriť Boha, tak mu bude robiť to, aby nedobehol beh aby na tejto ceste maratónom vykoľali preč. Ale Boh chce si dobehol. To je Božou túžbou. A k tomu je potrebný tvoj a môj vzťah s Bohom, aby sme mali dennodenný vzťah s Bohom, aby sme si tento vzťah strážili. Takže ja vás sem poprosím do veci, poďme sa modliť za nespasených ľudí a priateľov, ktorých máme. A, a poďme sa takisto modliť za seba. Pane, pomôž mi, aby môj vzťah s Tebou bol silný a pevný, aby som mohol dobehnúť Halleluja. Aby som naozaj mal múdrosť, pretože je veľa nástrah, veľa intrik, ktoré diabol dáva do, do, do cesty na tom maratóne. Halleluja. Vládku, môžeš nás tak doprevázať, že ani čas strávim modlitbou. Halleluja, sláva ti, sláva ti, Pane, ďakujem ti, Ježiš. Halleluja, sláva ti, Pane, ďakujem ti, Ježiš, ďakujem ti, Pane Ježiš. Ďakujem ti, Ježiš, Ďakujem ti, Ježiš. Pane, ďakujem ti za, Pane, ľudí, ktorých máme v našom okolí, Pane Ježiš. Ďakujem ti za našich, Pane, rodiny príslušníkov, Pane Ježiš. Ďakujeme ti za tých, ktorí nie sú spasení, ktorí nepoznali teba, Pane Ježiš. Pane, modlíme sa, Pane Ježiš, aby aj ich srdcia boli obrátené k tebe aby tá zásiela z našich očí bola strnutá, aby mohli poznať a uveriť Ježiša Krista. Pane, modlím sa, Pane Ježišu Kristi, aby mohli poznať rozhodnutie pre Teba, Ježiš, aby mohli byť na svoj život Tebe, Pane, otvorím zrak, otvorím oči, Pane Ježiš, otvorím duchovný zrak, Pane Ježiš, aby videli, Pane, že je tu viac ako len žiť na tejto zemi. Je tu viac, Pane Ježiš, ako len žiť tento život, ale že si to Ty, Ježiš Kristus, ktorý si prišiel a zobral z ich a oni mohli v Teba uveria mať väčší život. Pane, otvorím oči, otvorím duchovný zrak, Pane Ježiš. Halleluja, tak sa modlím, Pane, za našich blízkych príbuzných, modlím sa za toto mesto, Pane Ježiš, dnešný deň sa modlím, Pane, daj pokánie tomu mesto. Pane, vyvedú sa pokáne, vyvedú sa Boha, aby veľa ľudí bolo, Pane, vytrhnutých z pekla Božieho kráľovstva. Veľa ľudí sa rozhodlo pre Ježiša Krista Nazareckého. Veľa ľudí urobilo tento krok, Pane Ježiš aby mohli prijať väčší život a modlím sa z nich stať učeníci Ježiša Krista. Pane, ďakujem Ti za mesto, ktoré žijeme, ďakujem Ti za ľudí v tomto ďakujem Ti, že Boh je kráľov a Pane Ježiš. Pane, sa šíri Tvoje kráľovstvo nech sa šíri kráľovstvo Ježíša Krista. Aleluja. Slávim ťa, vzývam ťa, Ježiš. Vzývam ťa, Ježiš Kriste. Vzývam ťa na mesto zvolen. A ďakujem ti, že mesto zvolen patrí tebe. Ďakujem ti, Pane Ježiš, že môžem žehnať toto mesto A môžem povolať Bože pokánie, Božu milosť. Môžem povolať Božu dobrotu, Božu moc, moc Ježiša Krista na naše mesto. Aleluja. Pane, modlím sa, vyznám meno Ježiš, meno Ježiš na naše mesto. Vyznám meno Pane Ježiša Krista na mesto zvolen a vyznám, že naše mesto patrí Ježišovi Kristovi. Patrí Ježišovi Kristovi. Diabol nemá moc ani právo. Haleluja, Pane, ťa vzývam, Pane, ťa chválim. Pane, dobre, že to meno, Pane Ježiš. Ja ti ďakujem, Pane Ježiš, za ľudí, s ktorými sme rozprávali, za ľudí, s ktorými sme hovorili, Pane. Pane, modlím sa, aby mnohí z nich boli mohli poučiť rozprávať Teba, Ježiš. Aby mohli mať väčší život, aby mohli byť mohli byť učeníci Ježiša Krista. Haleluja, Pane, ďakujem. Ďakujem Ti za naše srdce. Pane, modlím sa, aby sme neboli ako stali. Modlím sa, Pane Ježišu, aby sme budovali vzťah s Tebou, Pane Ježiš. Modlím sa, Pane, aby sme chránili si vzťah s Tebou, Bože na tom, v tom behu, na tom maratóne, Pane, kde je na strach, Pane Ježiš, aby sme naozaj boli hlboko zákonní v Tebe, Pane Ježiš, aby sme mali hlboký vzťah s Tebou, Pane, pomôž nám, Pane, pomôž nám, Pane Ježiš, Haleluja, aby sme dobehli beka do bojovali boj Aby tej ceste za Tebou sme sa nechali vytlačiť, Pane Ježiš, Pane Ježiš, vzývam ťa, Pane, chválim ťa, Ďakujem Ti, Ježiš, ďakujem Ti, Ježiš, ďakujem Ti, drahý Ježiš, ďakujem Ti, Ježiš, Haleluja. Hlavne ťa, Bože, vzývam ťa, Pane, modlím sa za ľudí v tom Pane Ježiš, aby v každý skúške, v každom ohni, Pane Ježiš. Haleluja, keď aj pretavuješ, premaluješ, Pane Ježiš, ale ja som tak nutný, aby sme obstali, Bože. Haleluja, aby sme boli silní a pevní v Tebe, Pane Ježiš, aby sme sa pevne držali Teba, Ježiš. Ďakujem Ti, Ježiš, ďakujem Ti, Ježiš, ďakujem Ti, Ježiš, haleluja, že si naša svieca, že si naša obrana, Pane Ježiš, že si, že si našim svetom na tejto ceste, Pane Ježiš. Panie, my tak chcemy, Panie, i za Tobą, Panie, dłużmy wiac a wiac poza Tobą, Panie Jezus, wiac a wiac pewnie do Ciebie, Panie Jezus, ale Panie Jezus, Panie, pomóż nam, Panie, zachowaj nasze srdce čisté, posvetené, pokorné, Panie Jezus, zachovaj nás Božou riekou, prevrátený ľudí Bože, a daj nám múdrosť, Panie, daj nám milosť, aby sme rozsudovali, čo je dobré, čo je zlé. Daj nám, Panie Ježiš, daj nám milosť a múdrosť, Ježiš, veľmi to pomôcť prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, prosím ťa Ježiš, pomôž nám, aleluja, pomôž nám tomu svetu, pomôž nám tomu svetu, aleluja, keď počujeme Tvoje slovo, Pane Ježiš, nech aby sme si zobrali to slovo, žili to slovo, Pane Ježiš, aby sme sa pevne držali tvoje slova. Bože, ďakujem Ti, ďakujem Ti Ježiš, ďakujem Ti, že máme Teba, že máme svetlo, Ducha, On nás nás dokáže pravdu, tí, ktorí bojovali, pravdu, že neviem, ako ísť ďalej, On je ten, ktorý má pomoc, múdrosť, pomoc všetko, čo potrebuje svoj život, a my ideme k Tebe, Ježiš, ideme k Tebe tento čas a prosíme, Pane, pomož nám, Pane, pomož nám, Pane Ježiš, pomož, ved nás, Svetý, ved nás, Pane Ježiš, ved nás, Pane, hráň nás, zachovaj nás, Pane Ježiš, zachovaj nás, Ježiš, Ježiš, zachovaj nás, Aleluja. zachovaj naše životy, Aleluja. Bože, ďakujem Ti, ďakujem Ti za tento zbor, Bože, ďakujem Ti za ľudí, za rodiny v tomto zbor. Bože, všetko v tomto zbor. a ja hovorím, Bože, Tvoju ochranu, Tvoju milosť, Tvoj pokoj, Pane Ježiš, Tvoj prílov, Pane Ježiš, Tvoje prerazenie, Pane Ježiš, Halleluja, Pane, ďakujem Ti, Bože, ďakujem Ti, že si neskončil. Ďakujem Ti, Ježiš. Ďakujem Ti dosť sa drahý Pane Ježiš. Halleluja, Pane, príď Tvoje kráľovstvo. Pane, príď Tvoje kráľovstvo, kráľovstvo stredu. Do nášho mesta príď Tvoja milosť, Pane Ježiš. Halleluja, Pane, ďakujem Ti, ďakujem Ti, Ježiš. Ďakujeme Ti, Ježiš. Ďakujeme Ti, Ježiš. Halleluja. Slavíme ťa, vzývame ťa, vzývame ťa, Ježiš. Halleluja, Bože, ďakujeme Ti, že si dobrý. Bože, ďakujeme Ti, že si slávny, že si mocný, živý Boh. Halleluja. Bože, ďakujem Ti, Slavíme ťa, vzývame ťa, vzývame ťa, Ježiš. Pane, vzývame ťa, vzývame ťa, Ježiš. Halelúja, halelúja, Pane, ďakujeme ti. Halelúja, halelúja, Pane, ďakujeme ti, ďakujeme ti, Ježiš. Halelúja, halelúja. Pane, modlíme sa, Pane Ježišu, aby naše životy, naše vzťahy, Pane, s Tebou boli hlbšie a hlbšie. Pane, modlím sa, aby a, Pane, sme zobrali svoju zodpovednosť za náš vzťah s Tebou, aby sme hlboko budovali a chránili a strážili tento vzťah. Pane Ježišu, ja Ti ďakujem, že od tohto vzťahu, Pane, sa vyvíja všetko ostatné. Ja sa modlím za všetkých nás, Pane Ježišu, aby sme tento vzťah nepodceňovali, ale aby sme tento vzťah s Tebou budovali. Halelúja. Aj tento čas, Pane Ježišu, aby sme naozaj išli k Tebe, modlili sa, volali, Pane, a Tvoje meno. Pane, očisti nás, prikry svojou krvou, Bože. Zachovaj nás od hriechov, zlá, Pane Ježiš. Zachovaj nás od zlých, prevrátených ľudí, od zlých rozhodnutí, Pane Ježiš. A ja Ti ďakujem, že máme Svetého Ducha, ja Ti ďakujem, že On je tešiteľ, rád sa že On vie, čo je dobré a čo je zlé. On, on, je, on je v nás, On býva v nás. Ja Ti ďakujem, Bože, za to. Ja Ti ďakujem, že nie sme sami v tomto boji. Ja Ti ďakujem, že nie sme siroty, ale že Ty prebývaš nás, Svetý Duch. Halelúja. A my Ti chceme dať priestor, aby si viac nás zmenil, Aby si viac nás formoval. Aby viac Boha bolo v nás. Aby bolo vidieť viac Jeho v nás. O, Pane, my Ti ďakujeme. My Ti ďakujeme za tento vzťah. My Ti ďakujeme, že sa s Tebou môžeme rozprávať. My Ti ďakujeme, že sa môžeme modliť, že ťa môžeme vzývať a chváliť. My ti ďakujeme, že môžeme slúžiť živému Bohu, že On je svetlo, On je skala, aleluja, On je sloboda. Pane, ja sa tak modlím za ľudí, s ktorými sme. Pane, za našich porajbrov blízkych a príbuzných. Pane, daj ducha pokáňa. Pane, odkryj im zrak, otvorím oči, Pane Ježiš, aby títo ľudia mohli poznať, kto je Ježiš Kristus. Pane, modlím sa za ľudí, Pane, s ktorými pracujeme. Tam, kde sme rozprávali Evangelium, Pane, je to len Tvoja milosť a len Tvoje pokánie, je to práca Svetého Ducha. Je to On, ktorý otvára ľuďom oči, ale sú to naše modlitby, naše zápasy za ich duše, aby boli spasené. A tak ťa prosím za toto mesto. Prosím ťa za mesto zvolen, Pane, aby mnoho ľudí bolo spasených. Mnoho ľudí bolo vytrhnutých z pekla do Božieho kráľovstva. Aby ešte veľa ľudí poznalo, kto je Ježiš Kristus. Aby veľa ľudí zažilo slobodu, ktorou je Ježiš Kristus. A ja tak hovorím pokoj nášmu mestu. Hovorím spasenie do mesta zvolen. Hovorím víťazstvo Ježíša Krista do mesta zvolen. Hovorím, že On je kráľ a On je pán. Halelujá. On je víťaz, On je Golgotský víťaz. Jemu patrí naše mesto. A ja sa tak modlím, aby čisté Bože učenie sa neslo v tomto meste. Haleluja, aby ľudia boli oslobodaní skrze moc Evanelie Ježíša Krista. Moc Evanelia Ježíša Krista. Ježíš, vítaj v tomto meste. Ježíš, Ty si kráľ, haleluja. Ježíš, Ty si pán. Tebe patrí mesto zvolen, Pane Ježiš. Tebe patrí toto mesto, haleluja. Slávime ťa, Pane, vzývame ťa. Vzývame ťa, Ježiš. Vzývame ťa, Ježiš. Pane, žehname detve, žehname krupine, žehname hrinovej sliaču, Pane Ježiš. Žehname, Pane Ježišu, z mieste sme, Pane môj drahý. Aby postalo Bože kráľovstvo tam, aby postali zbory, Pane. Aby postali zbory, Pane Ježiš. Nové zbory, Pane Ježiš. Aby ľudia, Pane, sa mohli stretávať, modliť sa, aby mohli počúvať Bože slovo. Ďakujem Ti, Ježiš. Ďakujem Ti zo srdca. Halelujá. Slávim ťa, vzývam ťa, Ježiš, že si Bohom požehnania, že si Bohom prebudenia, že si Bohom života, Bohom nádeje. Pane, my ťa vzývame, Pane. Pane, my ťa chválime na tomto mieste. A my sa modlíme, Pane, zmiluj sa. Zmiluj sa, Pane Ježišu Kriste, nad našim mestom, Pane Ježišu. Haleluja, Pane, zmiluj sa. Ty, ktorý si zomrel za ľudí. Ty, ktorý miluješ ľudí. I dnešný deň ti vydávame naše mesto. A dnešný deň ťa prosíme, odpusti hriechy tohto mesta. Zmiluj sa nad našim mestom, Pane Ježiš. Zmiluj sa nad našimi susedmi, ľuďmi, Pane Ježiš. O, Pane, daj ducha pokade. daj, aby videli, že je viac ako len žiť tento život. Daj, aby videli viac, Pane Ježiš, že ten život, Pane, má viac niečo v sebe. Poznať toho, ktorý prišiel. Poznať Boha. Poznať živého Ježiša Krista Nazareckého. Halelúja. Vďaka Ti, Ježiš. Vďaka Ti, Ježiš. Vďaka Ti, Ježiš. Halelúja. Halelúja. Slávime ťa, Pane, vzývame ťa. Vzývame ťa, Ježiš. Vzývame ťa, Ježiš. Vzývame ťa, Pane Ježišu Kristi, a ďakujeme Ti, že si dobrý Boh. Ďakujeme Ti, Bože, že počuješ naše modlitby, že počuješ naše volanie dnešný deň. Nech je posvetené Tvoje meno, Pane Ježiš, nech je Ti vzdá sláva i čest. Nech Božia moc trumfuje v našich životoch. Halelujá. Sláva Ti, Pane, vďaka Ti, Ježiš. Vďaka Ti, Ježiš. Halelujá. Amen. Halelujá. Halelujá. Sláva Ti. Halelúja. Amen. Ja vás chcem rozpustiť, rozpustiť Božom pokoji, ale aj s túžbou, aby naše srdca horeli po Bohu. S túžbou, aby, s túžbou, aby sme boli viac a viac vládni po Bohu. Ale aj, aj s slovom varovania, chrán si svoj vzťah s Bohom. Lebo ak nemáš dobrý vzťah s Bohom, veľmi, veľmi, veľmi rýchlo človek môže sklznúť tejto cesty. Je toľko nástrah, je toľko zvodov, je toľko klamstiev, ktoré diabol ponúka a bude ponúkať, pretože bude vedieť, že sa chýli jeho koniec. A preto Pán Ježiš hovorí, bdejte a dávajte pozor na seba. A jedna z mojich modlív je, Pane, pomôž mi, aby som dobehol beh a dobojoval Ako Pavol, aby som mohol vyznať, Pane, oplatilo sa žiť a bol som ti verný v tom, čo si mi dal. Bol som ti verný v tej a v tej hrivne. Amen. Buďme verní Bohu a držme sa pevne Ježiša Krista, pretože naša nádej je úžasná, ktorú Pán Boh Na záver máme niekoľko oznamov a tak ako budeme vidieť oznámy, ja poprosím ešte Sonu, aby mohla prísť a povedať oznam ohľadne Silvestra.